رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu, gospodaru svjetova milostivom, samilosnom, vladaru dana sudnjega. Donosim salavat na poslanika milosti, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashaabe, uzorite šehide i na sve one koji u dobru slijede do sudnjega dana. Draga braći i cijenjene sestre, Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dobrodošli na porodičnu tribinu Subulu Selam, Putevi spasa, u kojoj večeras iz oblasti hadisa imamo iz dijela koje je sastavio rahmetli Mehmed Hanđić, da mu se Allah smiluje, es sunne, jednu izuzetno sadržajnu predaju i ja molim Allaha da nas pouči korisnom znanju da se okoristimo od onoga što nam je uzvišeni Allah poslao kao uputu preko svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i da se okoristimo u praktičnom životu onim što naučimo. Jer korisno je ono znanje koje će nas približiti našem stvoritelju, njegovoj milosti i džennetu, a udaljiti od njegove srđbe i od džehennema. Zato mi je posebno drago kada se naš broj na ovim tribinama, elhamdulillah, povećava i kada je različita struktura onih koji prate, a najdraže nam je kada su kompletne porodice prisutne. Zato oni koji večeras nisu se uspjeli organizovati, nadam se ako Bog da narednog petka da će povesti svoje porodice da osjetimo blagodat i ljepotu okupljanja na Allahu najdražim mjestima u našim džamijama radi sticanja korisnog znanja jer je znanje neophodno potrebno da bismo mogli ispravno vjerovati. I znanje je toliko važno i vrijedno da što god više naučimo i što god više širimo svoje vidike, sve smo svjesni kako malo znamo. I kako nam još više treba da se okitimo lijepim i korisnim znanjem da bi nakon toga mogli da aktivno i činimo ono što je hajde. عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أبو ذر رضي الله عنه od vjerovjesnika صلى الله عليه وسلم Ono što on prenosi od uzvišenog Allaha. Dakle, večeras na 24. mjestu imamo predaju koja je hadisi kuci. Bilježi je muslim, a Rahmetli Hadžić kaže Ova predaja spada u onu grupu hadisa koja se nazivaju hadisi kuci i hadisi rabbani. Hadis i kuci je onaj hadis u kom poslanik sallallahu alaihi ve sellem pripisuje riječi Allahu še'nu, a te se Allahove riječi ne nalaze u Kur'anu. Svaki je hadis od Allaha še'nu, jer Allah veli za poslanika sallallahu alaihi ve sellem وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ illa wahyu juha. On ne govori od sebe, nego je sav njegov govor objava koja mu se dostavlja. Dakle, misleći od uzvišnog Allaha. Sura An-Najm, prevoz značenja trećeg i četvrtog ajeta. Prema tom, hadisi kuci se odlikuju nad ostalim hadisima time što se u njima riječi pripisuju Allahu dželle Če'nu. U ovom hadisu Allah uzvišeni kaže i volio bih sada da dobro pratimo sve i jedan detalj koji se spominje u ovoj hadisi kuci. O robovi moji, ja sam sebi nasilje zabranio, a zabranio sam ga i među vama, pa nemojte jedan drugom nasilje činiti. O moji robovi, svi ste vi zalutali osim ono koga ja naputim, pa tražite od mene da vas naputim, ja ću vas naputiti. O moji robovi, svi ste vi gladni osim onoga koga ja nahranim, pa od mene tražite da vas nahranim, ja ću vas nahraniti. O moji robovi, svi ste vi neodjeveni osim onoga koga ja odjenem, pa od mene tražite da vas odjenem, ja ću vas odjenuti. O moji robovi, vi danju i noću griješite, a ja sam onaj koji sve grijehe prašta, pa od mene tražite da vam oprostim, ja ću vam oprostiti. O moji robovi, vi nikada ne možete doći do onoga čime biste meni štetu nanijeli pa da mi je nanesete, niti ikad možete doći do onoga što će meni korist donijeti pa da mi je donesete. O moji robovi, kad biste vi i prvi i zadnji, i ljudi i džinni, imali srce najpobožnijeg čovjeka, to ništa ne bi moje imanje povećalo. O moji robovi, kada biste vi i prvi i posljednji i ljudi i džinni imali srce najgore griješnika, to ništa ne bi moje imanje umanjilo. O moji robovi, kad se vi prvi i posljednji ljudi i džini stali na jedno mjesto, pa meni svoje molbe i želje uputili, te ja udovoljio svačoj molbi i želji, to ne bi umanjilo ono što ja imam, ni onoliko koliko oduzme od mora igla kada se u njega zamoči. O moji robovi, sve je stalo od vaših poslova koji su kod mene sačuvani i prebrojani i za koje ću ja vama dati zaslugu. Ko nađe nagradu i dobro, neka Bogu zahvali, a ko opet kaznu i zlo, neka ne kori nikog osim sam sebe. Ovdje se završava prevod koji je sačinio rahmetli Mehmed Efendija Hanđić. U kratkom komentaru poslije ovog dijela on kaže Eto to bi bio prijevod ovog uzvišenog hadisa za kojeg veli Ahmed ibn Hanbel da je najuzvišeniji hadis od svih hadisa koje Šamlije pričaju. A Šam to je područje današnje Sirije i Palestine. U ovom se hadisu ocrtava moć i uzvišenost svevišnjeg Allaha. Njegovo je sve, nikomu ne treba. Njemu koristi ne donose naši dobri poslovi, a ni naša ružna djela ni najmanje mu ne štete, niti mu mogu štetu nanijeti. Svi su ljudi njegove sluge i robovi, te prema tome svi i ovom i u svakom stanju i slučaju njega trebaju. Zato uvijek treba da samo njega mole i da samo njega traže i samo se njemu obraćaju. Nagradu koju će dobiti ljudi koji su dobro radili, dobit će od njegove milosti, a ne zato što su oni svojim dijelima zadužili Boga Đerlešanovu da ih nagradi. Kazna pak koju će pretrpjeti ljudi koji su na ovom svijetu zloradili, posljedica je njihovih zlih dijela, jer Bog Đerlešanovu nikom nasilja ni zuluma ne čini. Ovdje se završava Kratki komentar Rahmetli Mehmed Efendije Hanđića. Draga braći i cijenjene sestre, vjerujem da smo svi primijetili kako je ova večerašnja predaja koja je istina malo duža nego one koje smo do sada čitali, ali toliko sadržajna i toliko nosi u sebi snažne poruke. Hadisi kuci, dakle govor Allaha Đelešanuhu iskazan riječima poslanika sallallahu alaihi ve sellem, ali koji nije zapisan u Kur'anu, ima od hadisa koje poslanik sallallahu alaihi ve sellem izgovara još veći značaj, i hadisi kuci se ne može učiti na namazu i nema vrijednost kao što ima kuranski tekst, ali je za nas vrlo bitan da dobro pratimo i zapamtimo šta nam to naš stvoritelj i gospodar poručuje. On doziva robove svoje. Ja ibadi, inni harramtu zulme ala nefsi. Vođa'altuhu bejnekum muharramen felate zalem. O robovi moji, ja sam sebi zabranio nasilje, zulmu. I vama sam ga zabranio, pa nemojte jedni drugima nasilje činiti. Ovaj detalj je vrlo bitno da raščlanimo i zapamtimo. Da je zulm termin koji se koristi u arapskom jeziku za ono što je suprotno od hikme, od mudrosti. Mudrost je staviti, definicija je kaže staviti stvar na njeno mjesto. A zulm je kad učinite nešto što ne predstavlja stavljanje stvari na njeno mjesto. Na prvom mjestu kada Lukman mudri savjetuje sina svog pa kaže وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُ I kad Lukman reče sinu svome savjetujući ga Ja bunejje, o sine moj, la tušrik billah, nemoj Allahu nikoga pripisivati kao sudruga. Inne širke le zulmun azim, uistinu je širk, pripisivanje Allahu sudruga, veliki zulm, veliko nasilje. Najveći zlum koji čovjek može učiniti prema Allahu uzvišenom koji ga je stvorio, jeste da mu pripiše druga. I to je jedini grije koji Allah ne oprašta. Inna Allahe la yagfiru en jušake bihi. Allah neće oprostiti da mu se sudru pridružuje. Da mu se širk čini. O yagfiru ma dune li men ješa a oprostit će mimo toga kome hoće. Zato je stalno bitno da ovo napominjemo. Da je iskrenost u našem vjerovanju i obožavanje samo jednog Allaha detalj o kojem svakodnevno i u svakom poslu trebamo voditi računa. Da se ne bismo, ne daj Bože, prikazivali pred ljudima kako mi to činimo Allaha radi, a mi to činimo radi drugih interesa. Neko radi pozicije, radi položaja, radi ovosvjetske dobiti, koristi. Ono što činimo trebamo dobro kod sebe preispitati nijet. Da sve što radimo, radimo iskreno Allaha radi. I najveće nasilje koje čovjek može dakle učiniti jeste da Allahu pripiše sudruga. Na drugom mjestu Čovjek može činiti zul, nepravdu prema ljudima tako što će uzimati od njih ono što mu ne pripada, tako što će postupati prema njima na neprimjeren način i prema samome sebi može nasilje činiti tako što neće izvršavati ono čime se stiče Allahova milost i bliskost. Pogledajte koliko je taj termin zul, nasilje, koliko je poprilično sadržajan i koliko je bitno da vodimo računa da ne činimo zul niti prema Allahu, niti prema drugim ljudima, niti prema samima sebi. Onaj ko svakodnevno nastoji i trudi se da preispita svoje postupke, i svakodnevno nastoji da čisti svoj nije i da pravedno postupa i prema sebi i prema ljudima i prema uzvišenom Allahu, on je krenuo dobrim putem. Kaže dalje, ja ibadi kullukum dalin, dalun illa men hedejtuhu. O robovi moji, svi ste vi na stramputici, zalutali osim onoga koga ja uputim. Pa tražite od mene uputu, ja ću vas uputiti. Naravno da je Allah taj koji upućuje i usmjerava na pravi put. I ono što je bitno da napomenemo kratko jeste da postoje dvije vrste upute. Hidajetul bejan wal iršad i hidajetul teufiq. Jer kaže uzvišeni Allah poslaniku sallallahu alejhi ve sellem wa innaka ila mustaqim. Ti u istinu upućuješ na pravi put. Upućuješ tako što objašnjavaš, tako što prenosiš, tako što približavaš svojim sljedbenicima ono što je dobro i ono što predstavlja put sreće i uspjeha i na ovom i na budućem svijetu. Međutim, u drugom ajetu uzvišeni Allah kaže Inneke len tehdi men ahbebte, Allah jehdi men Ti nećeš uputiti onoga koga ti voliš, nego Allah upući onoga koga on hoće. A to je ona konačna uputa. Svi se sjećamo i svima nam teško pada što Ebu Talib, Amidža poslanika sallallahu aleyhi ve sellem, koji ga je prihvatio od osme godine kada je djed Abdul Mutalib preselio na Ahiret, brinuo se o njemu, dočekao period njegovog poslanstva, ali nikada nije prihvatio pravi Nikada nije izgovorio kelime i Poslanik Ali Selam je puno volio da Ebu Tali prihvati islam. Ali Allah kaže u značenju ajeta ti nećeš uputiti onoga koga ti voliš, nego Allah upućuje onoga koga on hoće. Zato je važno da učimo dove jedni za drugi. Jer vidite, pa tražite uputu, ja ću vas uputiti. Znači, Allah upućuje na pravi put onoga ko traži uputu, onoga ko traga za uputom, onoga ko moli Allaha da ga uputi. Zato je važno da dođemo u džamiju, jer ovdje se traga za uputom. Ovdje se moli Allaha i za pravi put, i za oprost grijeha, Ovdje se pokajanje iskazuje jer Allah prima pokajanje onome ko se pokaje. Oprašta onome ko oprost traži. Upućuje na pravi put onoga ko traži uputu. Nama je to dato da mi učinimo taj korak koji je neophodno potreban da bismo išli pravim putem. I nakon toga uzvišeni Allah u ovoj hadisi kuci kaže o robovi moji, svi ste vi gladni, osim onoga koga ja nahranim, pa tražite od mene hranu, ja ću vas nahraniti. Svi ste vi goli i neodjeveni, osim onoga koga ja odjenem, pa tražite od mene odjeću, ja ću vas odjenuti. Subhanallah. Kako nam je uzvišeni Allah pokazao našu ovisnost o njemu. Jer nafaka nam dolazi od našeg stvoritelja. Mnogi su sebi nekada umislili da kažu mi sa svojih deset nokata. Ono hoće kazati da su radili e, sa obje ruke i da su nešto zaradili. Međutim, Allah je taj koji daje i Allah je taj koji uskraćuje. Zato je u ovoj hadisi kuci toliko do izražaja došla dova. Jer dova je ibadet, kaže Resul sallallahu alaihi wa kada tražimo od Allaha, kada nešto od njega molimo i najmanju sitnicu koja nam je potrebna na ovom svijetu i najkrupniju stvar i sve što nam je potrebno i na dunjaluku i kada ga molimo za ahiret, sve je bitno da tražimo od Allaha. Da to bude na prvom mjestu. Allahu dragi, ako je u tome hajir za moj dunjaluk i ahiret, ti mi to podari. ako to nije dobro za moj dunjaluk i ahiret, ti to od mene da se potrudimo da u svojim dobama budemo što iskreni I da budemo Allahu zahvalni i na hrani koju jedemo i na odjeći koju nosimo, jer čovjek od ovog svijeta istinski ima ono što pojede pa se razgradi ili prođe kroz čovjeka, ono što obuče i podere od odjeće i ono što kao sadaku udijeli. Čovjek često govori i to kad dođete kod nekog u posjetu, kaže ovo je moja niva, ovo je moja kuća, ovo je moje auto, ovo je moj, moje imetak i priča čovjek šta sve ima. A istinski imamo ono što pojedemo, što obučemo i što drugima kao sadaku udijelimo. Zato je ova veza koju nam ova večerašnja predaja ukazuje da stalno trebamo biti u kontaktu sa uzvišenim Allahom i da od njega molimo da nas obskrbi onim što će za nas biti hajr. Nakon toga uzvišeni kaže Ja ibadi innekum une bil lejli van nahar. O robovi moji, vi griješite i noću i danju. A ja opraštam sve grijehe, pa tražite oprost. Oprostit ću vam. Ovo je, braćo i sestre, detalj koji nas potiče na razmišljanje i prisjećamo se drugog hadisa u kojem poslanik alaih salatu kaže Kullu beni ademe Svi Ademovi sinovi, to jest svi ljudi, misleći i na muškarce i na žene, sve osobe na ovom svijetu griješe. وَحَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُ A najbolji griješnici su oni koji se kaju. Zato je važno da svaki dan pet puta namaz obavimo, da pet puta u toku dana u različitim formama pokajanje iskažemo i Allaha za oprost zamolimo. Da kažemo estagfirullah, Allahu za oprost te molim. Wa etubu ilaihi njemu se kajem. Da na taj način, dragi Allahu, ja ti se kajem za grijehe koje sam namjerno i nenamjerno počinio, za koje znam i za koje ne znam, pa te molim da mi oprostiš. To se može i na našem jeziku kazati u onim periodima između ezana i kameta, petkom što više, jer je petak najodabraniji dan u sedmici, da donosimo salavat na poslanika sallallahu alaihi ve sellem i da od uzvišenog stvoritelja, nakon što obavimo namaz, oprost svojih grijeha tražimo, jer pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana, brišu ono što je između njih. Znači imamo šansu da nam Allah oprašta grijehe ako budemo čuvali svoj namaz, dnevni, ako budemo čuvali sedmični, to je džuma, Ramazan kao godišnju priliku e, i naravno hađ i umra kao posebne prilike da na najčasnijem, najsvetijem i najvrednijem mjestu na Dunjaluku e, dođemo kome Allah to učini nasib kao priliku i na faku i da tamo od Allaha oprost molim I uzvišeni Allah je taj koji sve grijehe oprašta. Da imamo taj osjećaj. E, jedna grupa se naljutila kada ih je jedan prijatelj im prilazi i kaže gdje ste vi griješnici? I oni su ono odjednom trznuli, čuj, kaže griješnici. Pa kaže, zar poslanik ali selam nije rekao, svi su Ademovi sinovi, dakle svi su ljudi griješnici. A najbolji griješnici su oni koji se kaju. Dakle, da nam to bude malo podstrek, razmišljamo, svi smo mi griješnici. I nema čovjeka, nema dakle ni muškarca, ni žene, a da neće napraviti grijeh. Žena prema mužu, muž prema ženi, roditelji prema djeci, djeca prema roditeljima, komšija prema komšiji, rodbina prema rodbini, ali je ljudski zatražiti i ovim našim međusobnim odnosima halal, da jedni drugima oprostimo nešto što smo pogriješili, a posebno dakle prema uzvišenom Allahu. I nakon toga Pogledajte kako uzvišeni stvoritelj spominje da mu niko od njegovih robova ne može niti štetu nanijeti, niti ikakvu korist. Kada bi svi ljudi i džini bili najpobožniji, najbolji, svi kao onaj koji je među njima najbolji, to ne bi uvećalo ono što Allahovu moć. Dakle, mi ne utičemo na ono što je kod Allaha. Niti kad bi svi ljudi i džinni ostavili vjeru, okrenuli se od pravog puta i postali kao najgori čovjek, kao najgora osoba, to opet ne bi nimalo umanjilo Allahovu vlast. To je Detalj koji nas opominje. Nije Allahu potreban naš namaz. Nije Allahu potreban naš zekat. Nije Allahu potreban naš kurban. To je potrebno nama. Dakle, sve ovo što radimo, men amile salihan feli nefsi, ko čini dobro djelo sebi ga u korist Omen esa'e fa a onaj ko čini zlo, sebi ga na štetu čini. I ovaj dio hadisi kuci uvijek izaziva oduševljenje kada ga pročitam. O robovi moji, kada bi se svi ljudi od prvog do posljednjeg i svi džini od prvog do posljednjeg sakupili na jednom mjestu i zatražili sve što požele, i Allah udovoljio svakome. To što je tražio, to ne bi umanjilo od onoga što je kod Allaha koliko igla umanji od okeana kada se u njega zabode i izvadi. Koliko može na igli ostati kapi vode? Jedna, je tako, ili eventualno dvije. Samo par kapi vode mi ljudi imamo u svojim glavama da je nešto vrijedno, da je nešto skupocijeno. Naravno, nama je novac potreban jer se novcem kupuju ili plaćaju određene stvari na dunjalu. Međutim, sve to kod Allaha ne vrijedi nikoliko krilce mušice. Sav dunjalu i sve što je na njemu. I kad bi svi ljudi od prvog do posljednjeg i džini od prvog do posljednjeg sakupili se na jednom mjestu i zatražili od Allaha šta požele i sve što žele Allah im udovoljio i dao, to bi minimalno umanjilo ili u stvari bez neosjetno, ne bi uopšte se osjetilo u odnosu onoga što se nalazi kod našeg stvoritelja. Zato je ova hadisi, i puci tako divna, da nam ukaže da je ono što je kod Allaha neiscrpno. Da mi kad jedni od drugih tražimo, svi smo mi ograničeni i svi mi imamo svoj domet. Jedini koji može udovoljiti svim molbama, jedini koji može dati sve što čovjek poželi jeste uzvišeni Allah. I da što više od njega tražimo da u svojim dovama od njega molim. U komunikaciji ljudskoj, nakon što smo od Allaha tražili ono što je halal i što je hajed, mi možemo sa ljudima komunicirati, ali ne na način kao što to tražimo u dovama od Allaha. Jer vi znate da ima ljudi koji puno traže od drugog čovjeka da im nešto uradi i pomogne. Ali čovjek je ograničen. Allah je taj koji jedini može udovoljiti svim molbama. Zato čovjek treba da preispita sebe zašto neke stvari ne mogu postići. Da li sam dovoljno iskren sa svojim gospodarom, treba se kajati, treba za oprost moliti i treba u tome ustrajati sve dok Allah ne dadne izlaz i hajli derman. I ono što na kraju u ovoj hadisi kuci uzvišeni Allah spominje jeste da će za dobra djela dobiti čovjek nagradu, pa ako radi dobra djela neka na tome zahvaljuje Allah uzvišen. Ako bude našao mimo toga, neka kori samo sebe. Ovaj dio je završni ove predaje večeras isto tako vrlo interesantan. Uzvišeni Allah voli svojim robovima ono što je hajr. Samo ono što je dobro. I Allah nam je dao pamet, poslao nam je poslanika sallallahu alaihi ve sellem i njemu je dao objavu Kur'an da bude uputa do sudnjega dana. I poslanik sallallahu alaihi ve sellem ništa nije izostavio od dobra, a da nam na njega nije ukazao. Ništa nije izostavio od loših dijela, a da nas na to nije upozorio. Onaj ko bude slijedio Allahov govor i govor njegova poslanika sallallahu alaihi ve sellem i primjenjivao u svome životu i slijedi ono što je najbolje, neka zahvaljuje Allahu koji mu je dao uputu i praktičnu mogućnost da kroz svoja djela zasluži ono što je haj. A onaj koji nakon toga što je spoznao šta je pravi put, šta je halal, a šta je haram, onaj ko i dalje srlja i ne vodi računa o svojim postupcima, kada vidi na kraju da je rezultat loš, ne može se pravdati i kazati to je bila moja sudbina i Allah je to tako odredio. Ne. Ono što vas zadesi od dobra, to je od Allaha. A ono što vas zadesi od zla, to je produkt dijela ruku vaših. Zato smo mi krivi. Jer uzvišeni Allah nikome nepravdu neće činiti. On nam želi dobro, i čovjek ako vidi da neki postupak nije završio kako treba, neka zna da je to njegova greška i da treba raditi na sebi da se popravi. Draga braći i cijenine sestre, ljepota Islama je u tome što nam uzvišeni Allah daje jasne upute. Što nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najljepši uzor što je život u skladu sa uputama naše lijepe vjere, život ispunjen srećom, radošću, zadovoljstvom i na ovome, a posebno na budućem svijetu. Ali na ovom putu imamo otvorenog neprijatelja, a to je šeitan, Allah ga prokleo. Imamo naš nefs ili naše strasti. I dok smo na ovom svijetu mi tamamo kad smo u džami, kad slušamo neka e, predavanja, savjete, mi stvarno donesemo čvrstu odluku da ćemo ići dobrim putem. Međutim, kad se malo udaljimo, malo ohladimo, onda, nažalost, i neke neprimjerene postupke činimo. Zato je izuzetno vrijedno i važno da budemo redovni u džami. Zato je bitno da naše porodice budu prisutne na ovakvim predavanjima. Zato je bitno da jedni drugima pomognemo. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum yukhalilu." Čovjek je u vjeri svoga prijatelja, pa neka svako od vas gleda s kim će biti prijatelj. Za kraj ću vam prenijeti jedan interesantan slučaj koji nam ukazuje na to da nikada jedni od drugima ne trebamo brzo i površno donositi sudove, Da procijenimo nekoga da je dobar ili loš. Čovjeku se razbolio sin i u naselju gdje je bolnica ima samo jedan hirurg koji je specijalista za te vrste operacije. Roditelj koji je doveo svoje dijete u bolnicu uznemiren i zabrinut za sudbinu svog djeteta, požuruje osoblje bolnice i oni su naravno dok je on došao u bolnicu nazvali doktora i rekli mu da hitno dođe. Doktor je brzo došao, koliko je mogao, i zatekne tog roditelja na hodniku nervoznog i kaže doktore to nije u redu što ovako postupate, da je vaš sin u pitanju, vi biste sigurno drugačije. Kaže, ja bih a doktor smireno mu odgovara, ja bih od Allaha molio da olakša i izliječi moje dijete. A ako bi umrlo, umro vaš sin, doktor mu smireno odgovara, ja bih rekao, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, Allahovi smo i njemu se vraćamo. A on opet navaljuje, doktore, to nije u redu, i doktor se presvuče, uđe u operacijonu salu, izvrši operaciju koja je s Allahom pomoći bila uspješna. Nakon toga, nakon operacije, doktor se brzinski preslači i odmah napušta bolnicu. A ovaj čovjek ponovo, otac tog momka, reaguje, kaže, stid ga i sram bilo, kako je osor i grub, nije čak ni ostao da mi kaže i da mi objasni šta je bilo sa djetetom, kako je operacija izvršena. A sestra, sva uplakana, kaže, doktoru je jučer na Ahiret preselio sin. I on je požurio jer dženaza čeka da on dođe i čekali su dok on ne izvrši operaciju koja je hitan slučaj bio. I on je sada utišao da obavi dženazu svom sinu. I čovjek se onda gordo kajao i pokajao i stid ga je bilo zbog postupka koji je učinio prema doktoru. On je došao da spasi sa Allahom pomoći, da izvrši operaciju i bude sebe da njegov sin ostane u životu. Ali svog sina toga dana treba u kabur da spusti i da mu dženazu, dakle, obavi. Zato nikada nemojte brzinski donositi sud o bilo kome koje oko vas. Jedan mladić je rekao, pitaju me kako sam, ja kažem, alhamdulillah, oni misle da je sve u redu, a ne znaju da mi i kada nam je dobro i kada nam je teško kažemo Elhamdulillah, hvala Allah. To je razlika između vjernika i onoga ko to nije. Imate osobe koje odmah kukaju. Kad god ga pitaš kako si, a nisam dobro. Raspada se i godinama tako priča. Nikada nije dobro. I stvarno nećemo nikad ni biti dobro. Jer poslanik Ali Salatu Veselam upozorava da onaj ko kaže propao je svijet, znajte da je on prvi propao. Nego uvijek trebamo kazati Alhamdulillah. Hvala Allah, pa će nam Allah dati da, da bude dobro. I večeraš, večerašnja hadisi kuci, ja se nadam da će nam biti podstrek da dobro zapamtimo i shvatimo da smo mi ovisni o Allaha, a da je On potpuno neovisan da mi trebamo i hranu, i odjeću, i uputu, i sve što nam je potrebno, a da je jedini koji sve daje uzvišeni Allah. Zato molim Allaha Drago da nam ukaže milo svoju, da nam oprosti grijehe naše, da nas uputi na pravi put, da nas pomogne da svoj ovosvjetski dunjavuški život provedemo na način kako će on biti zadovoljan. Na kraju svake tribine, naravno, mi ostavljamo prostor za pitanja. Ako sam možda u nekom dijelu bio nedovoljno jasan, slobodno postavite pitanje. Volio bih da da čujem i da ono što smo evo večeras obrađivali, da ako Bog da e, ponesemo to kao jasnu poruku i da prenesemo svojim ukućanima i ako Bog da da se i oni okoristimo Ako nema pitanja, želio bih vas na kraju informisati da ćemo sutra poslije akšam namaza u našoj džamiji u omladinskom klubu imati tribinu Pomozimo djeci Sirije. Doći će nam gosti iz Zenice i iz drugih mjesta i dijelova naše Bosne i Hercegovine. Vrlo su potresne slike i jutro smo vidjeli šestoro djece koja su umrla u Palestini od hladnoće. To je doista vrlo potresno i zamislite samo u kakvom stanju su roditelji te djece. Vidjeli smo fotografije u izbjegličkim kampovima djece koja su u kartonskim kutijama. U njima spavaju jer nemaju kao izbjeglice adekvatne krevete ili prostor gdje bi boravili. Ja bih volio sutra, ako nemamo više nego jednu marku, da tom jednom markom želimo unijeti radost u dječja srca, jer prošle godine, sjećate se, prikupljali smo i hranu i odjeću, da Allah primi u Kabulu od svakoga je da učešće, ali su oni koji su organizovali taj konvoj imali problema oko prenošenja transporta svega toga što je ovdje sakupljeno i ove godine se insistira na tome da se prikupi novac da bi se lakše onda u Turskoj nabavilo sve ono što je potrebno i odmah na licu mjesta i podijelilo i djeci i izbjeglicama u izbjegličkim kampovima. Zato vas pozivamo sutra da dođete, da budete ovdje sa nama. Dakle, akšam namaza, poslije akšama do jacije imat ćemo e, to druženje, tribinu, da kroz naše učešće u hajru zamolimo Allaha da djecu Bosne i Hercegovine, da našu unučad nikada ne zadesi takva sudbina. Jer vi znate da su mnogi pomagali u periodu od 92. do 95. Bosne i Hercegovine. Među tim koji su pomagali bio je i narod Sirije. Nažalost, vlada nije, ali narod u istinu jeste. Onoliko koliko su mogli i svojih skromnih mogućnosti, puno ljudi koji su iz Sirije, e, koji su bili ovdje na studiju, koji su se oženili u Bosni i Hercegovini, davali su nesebičnu podršku i pomoć. I naša je obaveza kao muslimana da mi damo onoliko koliko možemo. Dakle, da svojom markom svojim prilogom, svojom sadakom od Allaha molimo da sačuva islam u Bosni i nas u islamu. Da sačuva našu djecu od zla dušmana koji ne spavaju nego samo miruju i da se mi izborimo da ipak muslimani se međusobno potpomažu onome što je hajr, onome što je dobro i da znamo pružiti ruku jedni drugima kada su teška vremena. Ovo je sada prilika i ovo je naša i dužnost i obaveza da u skladu sa svojim mogućnostima pružimo svoju ruku podrške narodu, a posebno djeci Sirije. Molim Allaha Đelešanu da sačuva e, naše porodice, da sačuva e, našu vjeru i sve ono što predstavlja za nas hajr na ovim prostorima gdje mi živimo. Da vas Allah obilato nagradi, da vam podari svako dobro za prisustvo i boravak na večerašnjem. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي